Ve lem jelbisu dhe nuk e kanë pështjell me zullum Na jep me kuptu se Allahu Azza wa Gjell po flet për një zullum i cili ballafaqohet është përkundër imanit nuk është tu folë për një zullum i cili nuk e prish imanin ama tu folë për një zullum që e prish imanin mi për kjo ka bon problem tek sahabët të cilët nuk e kanë kuptu në fillim këtë ajet kur ka zbrit kur ka zbrit ky ajet Kanë thonë, o i dërgumi i Allahut, koka shumë vështirë kjo. Kush është prej neve që nuk i ka bo zullum vetes? Pastaj Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka shpjegu se çka ka për qëllim ky ajet. Për shkak se zullumi nuk është një lloj, është disa lloj. Edhe prej zullumit është zullumi që e bën njeriu njerëzve dhe zullumi që e bën vetes dhe zullumi që i bën Allahu azza wa jall dhe vetes në këtë rast dhe ai shirku. Po na shpjegon neve se është tu folë për një zullum të madh. Ai shirku, i cili kalo, i kalon gjitha zullumet që i bojnë njerëzit, dhe ky lloj zullumi e prish besimin, dhe këta njerëz të cilët e kanë pru teuhidin e pastër pa zullum, për ata ka, për ata ka siguri, edhe për ata, ata janë të udhëzumit. Prandaj ka thonë dijetarët, zullumi është dy lloj, zullumi i madh, zullumi i vogël. Çka është nën shirk? Është zullum i vogël. Prej gjitha mëkateve që bëhen, dhe gjitha mëkatet janë zullum, po ndahet mëkati prej mëkatit. E shirku është zullumi më i madh. Dhe ka thonë fisku ndahet dy pjesë, fisk i madh dhe fisk i vogël. Kur ka për kur është për qëllim kufri, i thuhet edhe fisk. Edhe kufri ndahet, kufri i madh, edhe kufri i vogël, Edhe shirku ndahet, shirku i madh dhe shirku i vogël. Sa herë kur përmendet fjala zullum, e thuhet për zullumin e madh, është për qëllim shirku edhe kufri. Sa herë kur thuhet fisku i madh, është për qëllim kufri edhe shirku. Sa herë kur thuhet atëherë kufri i madh, ka për qëllim kufri i cili nxjerr nga feja, dhe sa herë që thuhet për shirku i madh, ka për qëllim shirku i cili nxjerr nga feja. Dhe për tjera që thuhet i vogël, ka për qëllim se nuk ka dalë personi nga feja e Allahut Azza wa Jall. Po ka bën mungesë në tauhidin Përmend dy herë të njëjtën gjë, njënën e përmend në përgjithësi, tani për së dyti e përmend në veçanti. E para është vlera e teuhidit. Vlera e teuhidit, prej vlerës së teuhidit është vetë falja e mëkateve. Por si përforcim i kësaj, Muhammed ibn Abdul Wahhabi veçantë e përmend edhe këtë se teuhidi i fal mëkatet. Vetë fjala vlera e teuhidit Ka edhe za edhe ka shkronja. Për dallim nga fraksionet e tjera sikur janë Mu'tezilitë të cilët thojnë se Allahu Azza wa Jall nuk flet, Allahu nuk e ka këtë sifat, po Allahu ia ka kriju vetes këtë sifat. Dhe kjo ka lind, është ai hilafi ajo polemika e cila ka ndodhur më herët, që e dimë në kohën e Ahmed ibn Hanbelit, Rahimahullah, mes Mu'tezilive dhe Ehli Sunnetit se flet Allahu apo nuk flet. Kur'ani është Fjalë e Zotit apo s'është Fjalë e Zotit. Dhe ata kanë mendu se Mu'tezilitë se nëse thu se Allahu flet dhe Fjala e Tij është prej shkronjave dhe fjalëve, kjo e ke përgjasu me krijesat edhe kështu që e kanë mohu këtë, edhe i kanë dënu muslimant edhe dijetarët e asaj kohe të cilët kanë, e kanë pohu se Kur'ani është fjala e Allahut Azze ve Xhel. E ata kanë thonë është fjala e Xhibrilit, nuk është fjala e Zotit për Kur'anin. Pastaj kena fraksione tjera sikur sot në cilët shumë njerëz binë dhe nuk i kuptojnë se çka dojnë me thonë, ata janë Esharit, cilët thojnë se fjala e Zotit nuk është e krijume. Mirëpo nëse ju kthehesh dhe kërkon se çka dojnë me thonë ata me këtë fjalë, kthehen ata te e njëjta fjalë te Mu'tezilit. Çka thonë Esharit? Thonë se Allahu Azza wa Jall ka kelamun nefsijun, fjalë në vete, me thonë nuk flet. Ka fjalë në vete, kelamun nefsijun. Kjo fjala e Zotit në vete është e pakrijume. Dhe kur thojnë ata, fjala e Allahut është e pakrijume, ti mendon se ata janë pëlqy me Ehli Sunnetin. Në realitet, jo. Ata kanë nxjerrë një diçka që as ekziston, as ka kurrfarë baze. Po fjalën që e ka çu Zoti, Nuk është fjala e Zotit prej fjalëve dhe shkronjave, se kjo çka është, është fjalë edhe shkronja, përbëhet prej shkronjave, e fjala e Zotit nuk dëgjohet edhe nuk ka shkronja. Dhe këtu vijnë në kundërshtim me ehli sunnetin dhe pëlqehin me mutezilit, se fjala prej fjala prej shkronjave dhe zonit është e krijume Dhe kthehen në origjinë te fjala e Mu'tazilive se Kur'ani është e krijume. Ndërsa tek Ehli Sunneti, fjala e Allahut është prej zonit edhe prej shkronjave, tinguj dëgjohet edhe përbohet prej shkronjave, po nuk ka kejfije, nuk ka mënyrë, nuk di mënyrën se si është. Se si është. Pra fjala kaulullahi, fjala e Allahut na jep me kuptu se Allahu ka fjalën. Ta'ala po flet për një zullum i cili ballafaqohet, është përkundër imanit. Nuk është tu folë për një zullum i cili nuk e prish imanin, a tu folë për një zullum që e prish imanin. Mirëpo kjo ka bo problem tek sahabët cilët nuk e kanë kuptu në fillim këtë ajet. Kur e kanë zbrit, kur ka zbrit ky ajet, kanë thonë, o i dërgumi i Allahut, i ka ardh shumë vështirë kjo, Kush është prej neve i cili nuk i ka bo zullum vetes? Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka shpjegu se çka ka për qëllim ky ajet. Për shkak se zullumi nuk është një lloj, është disa lloj. Edhe prej zullumit është zullumi që ia ban njeriu njerëzve dhe zullumin që ia ban vetes dhe zullum që ia ban Allahut azza wa jall Po na shpjegon neve se është tu fol për një zullum të madhë, e ai â shirku, i cili i kalën gjitha zullumet që i bojnë njerëzët, dhe ky lloj zullumi i prish besimin, dhe këta njerëzët të cilët e kanë pru teuhidin e pastër pa zullum, për ata ka, për ata ka siguri, edhe për ata, ata janë të udhëzumit. Dhe këtu gjithashtu fitohet në ajet, se sahabët nuk e kanë ditë se zullumi po ndahet në dy pjesë. Zullum i vogël dhe zullum i madh. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po ia qartëson me ajet me argument nga libri i Allahut azza wa jall inna shirka la zulmun azim. Vërtet shirku është zullum i madh. Sahabët nuk e kanë ditë se shirku quhet zullum. Prandaj në Kur'an ndonjëherë shirku po quhet ka zullum. Pra, Jo çdo herë fjala zullum e ka kuptimin e vet përgjithësi të përgjithshëm ajo është që dikujt me i bë zullum apo njeri vetes. Po ndonjëherë fjala zullum vjen me domethënë kuptimin shirk. Prandaj në këtë ajet ka ardhur fjala zullum me kuptimin shirk. Dhe sahabeve, sahabët kanë pas vështirësi me kuptu e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shpjeguar me Kur'an, me me argument tjetër nga Kur'ani, prandaj komenti më i mirë në Kur'an është Kur fjala e Allahut shpjegohet me fjalën e Allahut azza wa xhall. Dhe këtë e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju ka thonë a nuk e keni dëgju fjalën e atij robit të devotshëm i cili i tha djalit të tij, Lukmanit, "Wa la tushrik billah inna shirka la zulmun azim", dhe mos i shoqëro Allahut, se vërtet zullumi është i madh. Prandaj ka thonë dijetarët, zullumi është dy lloj, zullum i madh, zullum i vogël. Çka është nën shirk, Është zullum i vogël. Prej gjitha mëkateve që bohen, dhe gjitha mëkatet janë zullum, po ndahet mëkati prej mëkatit. E shirku është zullumi ma i madh. Dhe ka thonë fisku ndahet në dy pjesë, fisk i madh dhe fisk i vogël. Kur ka për kur është për qëllim kufri, i thuhet edhe fisk. Edhe kufri ndahet, kufri i madh edhe kufër i vogël, edhe shirku ndahet, shirku i madh dhe shirku i vogël. Sa herë kur përmendet fjala zullum dhe thuhet për zullumin e madh, është për qëllim shirku edhe kufri. Sa herë kur thuhet fisku i madh, është për qëllim kufri edhe shirku. Sa herë kur thuhet akton kufri i madh, ka për qëllim kufri i cili nxjerr nga feja, dhe sa herë që thuhet për shirkun e madh, ka për qëllim shirku i cili të nxjerr nga feja. Dhe për tjerat që thuhet i vogël, ka për qëllim se nuk ka dalë personi nga feja e Allahut azza wa jall. Po, ka ba mungesë në teuhidin e tij. Ulaike lehumul emnu we hum muhtedun, për ata ka siguri dhe ata janë të udhëzuari. Shumë prej komentatorëve të Kur'anit, kur kanë folë për këtë ajet, kanë thonë se ata kanë siguri është për ditë t'kiametit. Kanë me qenë sigurt nga dënimi i Allahut Azza wa Jall, ase kanë me qenë sigurt se nuk mbesin n'xhehenem për gjithmonë. Kjo është siguria. Wa hum muhtadun dhe ata janë të udhëzuarit se ata në këtë dynja do të udhëzohen në rrugën e drejtë. Mirëpo e vërteta apo më e sakta është se udhëzimi dhe siguria që të dyjat bëhen n'këtë botë. Ata të cilët i kanë besuar Allahut pastaj nuk i kanë shoqëru atij, nuk i kanë bo zullum kësaj fjale, nuk kanë bo zullumin e madh, për ata ka udhëzë, ka siguri n'këtë botë dhe në botën tjetër, dhe ka udhëzim në këtë botë edhe në botën tjetër. Çka, çka është siguria në këtë botë? Siguria në këtë botë është se Allahu Azza do ta siguron, nuk do ta len të humbë rrugën e xhennetit. do të sigurohet nga kjo. Do t'ia siguron përfundimin e mirë nëse mbahet me këtë teuhid. Dhe do ta siguron në ahiret prej dënimit të tij, ose nga i, i, apo mbetja e tij në zjarr për gjithmonë. Do të sigurohet se në xhehenem për gjithmonë nuk do të mbet, mbet, apo do të sigurohet nga zjarri Mvaret prej, prej personit, teuhidit sa ia ka dhon hakën. Nëse ia ka dhon gjitha haket teuhidit dhe ka shku me teuhid t'plotë, sigurohet nga zjarri hin n'xhennet pa llogari. E nëse ka teuhidi është i mangut, sigurohet se nuk do të mbet, mbet n'xhehnem për gjithmonë. Kjo është siguria që i bëhet robit. Edhe udhëzimi Se Allahu Azza wa Jall qysh në këtë botë, e udhëzon te e vërteta kur kur kur e dëshiron ai. Dhe në mesë ka thonë dietar, dhe në çështjet e besimit Allahu ka me udhëzu te e vërteta. Dhe në ahiret e udhëzon për në xhennet. Kjo është udhëzimi. Dhe leximi i ajeteve para dhe mbrapa Konteksti i ajeteve jep me kuptu se Allahu Azza wa Jall nuk është tu fol vetëm për sigurinë e kësaj bote, vetëm për sigurinë e ahiretit, por edhe për sigurinë e kësaj bote. Dhe kjo është domethënë e sakta e shpjegimit të këtij ajeti. Allahu Azza wa Jall këto fjalë ashtu i përmend se i ka thonë Ibrahimi alayhis salam. Ibrahimi ua tha popullit vet. Allahu Azza wa Jall po na tregon çka ka thonë Ibrahimi alayhis salam. Ju tha popullit vet kur kur populli vet e friksonin me zotrat e vet. me idhujt e vet e frikësonin Ibrahimin alejhi selam. Kjo jep me kuptu se ata kanë pas problem edhe me teuhidin rububije, njësimin e Allahut azza wa jall në vepra, në krijim, në sjelljen e të mirës dhe të keqes, në sjelljen e dëmit dhe të mirës, dhe ata kanë pas frikë se zotrat e tyre përveç që i kanë adhurue, kanë pas frikë se mund të me ju sjell zotrat e tyre ndonjë të keqe. se zotrat e tyre kanë mundësi me sjellë ndonjë të keqe ose me dëmtu njerin. Sikur sot, cilët adhurojnë teqet ose vorret, e kur t'i thush, thot mos se mundet me të sjellë ndonjë keqe teqja nëse ja bën ti këtë. Megjithatë me pytë, kush e ka kriju atë çka ashtë i, i vorrosun n'atë teqe, edhe kush e ka kriju qiellin e tokën, thot Allahu azza wa jall, mirëpo ka frikë se mundët bjarë. Kjo është një losje e teuhidit rububije, Ka fol për pagan, për idhujtarët, Allahu subhanahu wa taala. Dhe kishte burra prej njerëzve kërkonin mbrojtje prej xhinve, burrave xhin, fazaduhum rahaqa, e ua shtun atyre devijimin. Do të thotë shejtanat i kishin mashtruar ata. E çka thot Suddi, kur hishin ata me një vend, thoshin, kërkojmë mbrojtje nga Zoti i kësaj lugine, nga e keqja që mundet me më ndodhë mua në pasuri, ose në familje, ose në vete. Kishin frikë se dikush përveç Allahut mundet me ju sjellë atyre dëm. Kjo jep me kuptu se teuhidi rububije, ku ka teuhidi rububije, ndërsa ai mendon që edhe dikush tjetër mundet me ja sjellë dobinë ose të keqen, a kënë. Do të thotë teuhidi rububije ka qenë i mangut te ta, dhe nuk ka qenë i plot, por e kanë ditë se Allah azza wa jall është krijus, dhe kjo nuk është e mjaftushme për me hi njeri në xhennet. Ata të cilët kanë besu dhe nuk e kanë para, nuk e kanë përzi me përzi me zullum, ka për qëllim se siguria atyre ju jepet qysh në këtë botë. Ata janë më të sigurtë në fytyrën e tokës. Dhe kjo është vlera e tauhidit në këtë botë, se Allahu subhanahu wa taala besimtarin me tauhid e siguron në këtë botë, e siguron nga shumë sene. Prandaj besimtari është më i rehatshëm jetën në tokë, ngase nuk frikësohet se dikush mundet me ja pengu rrëskun. e ka siguru Allahu në punën e rrëskut. Prandaj është me besimin e tij, rrin i sigurt në tokë, ngase e din ai se gjithçka vjen prej Allahut dhe këta nuk e kanë mosbesimtarët. Se mendojnë se ata janë faktor të cilët e sjellin rrëskun. Prandaj thojnë prej selefit përpara, kur kanë shku burrat e tyre në luft, që kanë thonë gratë e tyre, Nëse ka përfundu, ka përfundu ai që na ka dhënë me ngrënë, po s'ka përfundu ai furnizuesi i cili na i ka sjellë rrëskun. Se Allahu është i cili e ka sjellë rrëskun, ndërsa njeri ta ofron ushqimin, porse Allahu është ai i cili e sjell rrëskun. Do të thotë, kanë besuar këta dhe kanë nejtë rahatë, se gjithçka me ndodh n'botë, gjithë bota me u mbledh për me ja afru atij, me ja bo një të keqe, s'ka mundësi me i ndodh përveç se me caktimin e Allahut azza wa jall, dhe kështu është i sigurt nga çdo e keqe, e nin veten të sigurt edhe flen i qetë, rahat. Do thotë, të gjitha nga të gjitha t'këqijat, besimtari jeton është për atë i cili ka teuhidin e plotë dhe siguria e mangut është për atë që ka teuhidin e mangut. Për shkak se teuhidi ka haket e veta, ka të drejtat e veta. Nëse nuk i plotëson asaj fjale, nuk ja plotëson haket, teuhidi është i mangut. Dhe nëse ja plotëson çka kërkon, e ke plotësuar teuhidin, e ke përfituar sigurinë e plotë. Dhe nëse e ke lënë mangut, me dalë në gjykatë dhe dikush me shku dëshmitar edhe me thanë, unë po dëshmoj për filanin, që ka bo kështu edhe kështu. Edhe ata i thojnë, a je i sigurt në këta? E thotë, jo. A është dëshmi? E jo, ka dyshu. E nëse dikush e thotë fjalën la ilaha illallah, pastaj dyshon n'të, a është e pranume? E jo, do me thënë është prej kushteve. Kush dëshmon për dikan, del në gjyq thotë ky e ka bë, thotë e ke pa, thotë jo s'e kam pa kurrë. E ke pa tu e bë, jo s'e kam pa. Si po dëshmon se filani e ka bë, pranohet dëshmia. Duhet me pa, me dëshmu, sikur që me pa për atë, është dëshmia. Për atë i thu dëshmi, fjalës la ilaha illallah, ke dëshmu për diçka. Nëse thotë e ka bë filani, Po vallahi, a je i sigurt? Jo, vallaj, s'jam i sigurt. Është dëshmi? S'është i sigurt. Nuk është dëshmi. Pra njeri kur e thot këtë fjalën la ilaha illallah, e nuk është i sigurt në të. Paragjykon këtë fjalë. Nuk ju ka mbush zemra e tij me besim. Nuk është me bindje n'këtë fjalë, nuk e ka thënë, apo thon. Është e pranuar te Allahu kjo dëshmi e tijna? Nuk është e pranuar te Allahu Azza wa Jall. E tash pejgamberi po thotë kush e thot këtë fjalë dëshmi, kush e dëshmon këtë fjalë, e dëshmia u dashka me pas me dituri. Ai me thon unë po dëshmoj për filonin, thotë e njef s'e njef. E din çka ka bë s'e di, po po dëshmoj çka e ka bë. Nuk i pranohet dëshmia. Qysh ka mundsi fjala e Allahut Azza wa Jall. Me thon la ilaha illallah, Pastaj nuk e di çka do me thonë kjo fjalë. Nuk di çka do me thonë këtë fjalë. Nuk i pranohet këtë dëshmi, se ai s'e ka dit çka tu thonë. Pra duhet me dit çka është tu thonë këtë fjalë, duhet me kon i bindur në këtë fjalë, mos me pas dyshim në këtë fjalë, që kjo është dëshmi, që kjo është dëshmi, ky person ka thonë fjalën, do me thonë e ka dëshmu se nuk ka të adhuruar tjetër veç Allahut. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dhe se Muhammedi është robi i Zotit dhe i dërguar i tij. Çfarë domethënë rob, personi kur dëshmon se pejgamberi është rob i Zotit dhe i dërguar i tij? Kjo fjalë e prish dy dy bazat e besimit të jehudive dhe të krishterëve. E para kur i thu rob e prish besimin e të krishterëve. S'ka mundësi me qenë i krishter dhe me hi në xhennet, pa e thonë këtë fjalë. Për shkak se ata nuk thonë se është rob i Zotit, po thonë është djali i Zotit, ose është Zot. Dhe kjo është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një fjalë, derisa nuk thojnë të krishtert këtë fjalë, s'ka xhennet për ta. S'ka besim. Besimi i tij është i prishur, veç kur njeri dëshmon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është rob i tij. Edhe ai i cili e ngrit mbi këtë dhe mendon se pejgamberi është mbi këtë fjalën rob, Dhe se i din të fshehtat e kanë ngrit mbi këtë fjalë. Dhe ki i ka shoqëruar Allahut subhanahu wa taala se dituria e fshehtësisë, domethënë dituria sekrete, se gjënat gjënat e fshehta janë veç veç në diturinë e Allahut azza wa jall. E për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë kush thotë se Muhamedi është robi i tij, wa rasulu dhe i dërguari i tij. E prish akidën, besimin, e jehudive, të cilët besojnë se Isa alayhis salam është djalë i një lavires. E muslimani thotë se është rob edhe i dërguar i tij. Është dërguar nga Allahu subhanahu wa taala. E çfarë haki ka kjo fjalë? Çka domethënë, me thënë njeri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është rob i tij edhe i dërguar i tij. Kjo fjalë ka hakin e vet. Nëse s'i u jipet ki hak kësaj fjale, ki person nuk e ka dëshmue fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Prandaj thojnë se veç fjala me e than me gjuh, nuk bën dobi ditën e kiametit. Prandaj ata të cilët thojnë se fjala la ilaha illallah, veç me e than bën dobi ditën e kiametit dhe njeri shpëton nga zjarri, Apo, urdhëron me një vepër dhe ndalon nga një. Dhe ajo është, adhurimi i Allahut dhe mos shoqërimi i Tij. Ndalon nga mos shoqërimi, domethënë nga shoqërimi i Allahut Azza wa Jall, ndalon. Tash cila nga kjo fjalë është shtyllë dhe cila nga kjo është plotësim? Dhe njeri i mençëm nuk mundet me ardhë me thonë, kjo fjalë kur e kanë thonë pejgambert, ai popull e ka pas obligim me iu përgjigj fjalës dytë Mos m'i shoqru Zotit, ndërsa fjalës parë e ka pas plotësim. Me dasht iu kish përgjigj, me dasht jo, ai ish kon besimtar. Në rregull? Se fjala se njeriu hyn në hyn xhennet pa ibadet, veç mos m'i bë shok Allahut, jep me kuptu se thirrja e pejgamberëve adhurone Allahun, nuk ka kon e detyrueshme për njerëzit. Nuk ju ka shku në sen që jua prish besimin atyre, nëse iu përgjigjen fjalës së dytë, ajo është mos mi shoqëru Zotit. Na thojna se dy fjalë janë shtylla të besimit. Pejgamberët janë tu e shpjegu fjalën la ilahe illallah, prandaj po ju thojnë adhuronie Allahun dhe mos i shoqëroni atij. Çdo njona prej këtyre dy fjalëve, dy elementeve, janë shtylla të besimit, asnjona pa tjetrën nuk ban. S'ka mundësi me pasë, Besim mos mi shoqëru Allahut pa pa ibadet, do të thotë me ekzistuar njeri besimtar, me thonë nuk i shoqëroj Allahut, po ibadet s'po i baj. Jam besim, jam besimtar. Teuhid pa vepër me një fjalë. Po as ka mundësi me thonë unë veç adhuroj, s'është me rëndësi kan, po unë jam besimtar se veç adhuroj, s'është me rëndësi Zotin apo kan. Po i thojna, ti je besimtar vetëm atëherë kur Allahun e adhuron, edhe atij nuk i shoqëron. Dhe Që të dyja janë shtylla të besimit dhe në këtë e kanë thirrë krejt pejgamberët siç e ka përmend Allahu azza wa jall. Do thotë Prej hakit kësaj fjale është që ti me dëshmu se Muhammedi sallallahu alaihi sallam është rob i tij, i Allahut azza wa jall. Bir risala, dhe është i veçum nga njerëzit tjerë me mesazh, me shpallje, Dhe kjo çka jep me kuptu, ti duhesh mi besu atij. Haki ndaj pejgamberit është që ti me i besu çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse thot dikush, Muhamedi është i dërguar i Allahut, po kur ka thënë se ditë ka ringjallje s'e ka thënë të vërtetën. A ja ka dhënë hakin kësaj fjale? Hyn n'xhennet? Jo. S'hin në xhennet ky person, ngase s'ia ka dhënë hakin kësaj fjale edhe pse e ka thënë. E haki i kësaj fjale është me i besu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në atë që e ka lajmëruar dhe me respektu në atë që ka urdhëruar. Mos mi refuzu urdhnat e tij. Dhe mu ndalu nga ajo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu, do të thotë mos mi shoqëru atij në udhëzim, në ndjekje. Nëse dikush mendon se ka drejtë dhe dikush tjetër mu ndjek, mu respektu dhe mu ndjek, njëjtë sikur pejgamberin që e ndjekim, i ka shoqëru pejgamberit sallallahu aleyhi sallam në mesazh. Në shpallje, ai tek ai ekziston edhe një pejgamber tjetër i cili meriton mu mu, mu ndjek. Shkak se kjo është veçoria e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për ata i thu Rasulullah, i dërguar i Allahut, vetëm atij i merret fjala dhe vetëm ai meriton të ndjeket dhe askush tjetër. Edhe e fundit, çka është haki Me atë që e ka bo ligj Allahu nëpërmes Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Kjo është haki ndaj Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Gjithë ditën thuj Muhamedi është i dërgum i Allahut, po unë i nxerri do lloje të ibadeteve të tjera dhe nuk iu përmbahem atyre llojeve të ibadetit që i ka bo Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem që ia ka mësu njerëzisë, edhe thojna se na jena në të vërtetën. Si je n'të vërtetën? Bile ti ke dalë, ti je i humbur, I ke shoqëru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nji qysh na jemi të ndaluar me i shoqëru Allahut në adhurim, gjithashtu jemi të ndaluar me i shoqëru pejgamberit në pasim, ndjekje. Nëse marrim dikënd tjetër dhe i pranojmë na fjalët e tij dhe ndjekim atë, dhe është një sikur pejgamberit, i kemi shoqëru pejgamberit në besim, domethënë ndjekje dhe fjala la ilaha illallah nuk na bën dobi. është rob i Zotit dhe i dërguar i Tij. Prap dëshmon se edhe Isa alayhis salam është rob i Zotit dhe i dërguar i Tij, se dhe ai është dërgu prej Zotit me mesazh, është thirr, ka thirr njerëzit n'tauhid, mirëpo tani ndjekje për neve vlen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai ka qenë i dërgum te një popull në kohën e caktuar dhe thirrja e tij ka përfunduar dhe pastaj ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është vula e pejgamberisë dhe kjo vazhdon thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është për gjithë njerëzimin dhe jo vetëm për një popull por për gjithë popull prej xhinve edhe njerëzve wa kalimatuhu alqaha ila maryama Isa alejhi selam nuk është cilësi e Zotit, po është krijesë e Zotit. E pse, cilësia e Zotit nuk është e krijuar. Isa alejhi selam është krijesë e Zotit, han dhe pin. Dhe është njeri. Ila Maryam wa ruhu min dhe shpirt i tij. Çfarë shpirti i Zotit? Jo. Është shpirt i krijuar prej Zotit. Ka thonë shpirti i tij si respekt, nder për Isa alejhi selam. Çdo herë njerëzit e ndërtojnë me veprat e tyre, Allahu Azza wa Jall, sa herë që veprojnë ato vepra të mira dhe i shpërblen, i ndërton, siç ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se kurkush i fal 12 sunnetet gjatë ditës, Allahu ia ndërton atij, ia ndërton atij një pallat në xhennet. E sa herë kur robërit e Allahut Azza wa Jall e bëjnë këtë, Allahu i ndërton atyre pallate në xhennet. Po xhenneti ekziston, po i ndërtohet ende deri kur deri në ditën e Kiametit. Jebtagi bi dhalike wajha Allah dhe me të kërkon fytyrën e Allahut azza wa jall, e kërkon kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na mëson që na mos me i gjyku njerëzit për atë që e kanë në zemra, po me i gjyku njerëzit për atë që e bëjnë jashtë. Edhe kur bën thotë fjalën la ilaha illallah dhe veprat e tij të jashtme janë të mira, Qysh ki me i njoft njerëz të ummetit tand në zjarr për mi nxjerr ku do të jipet leje prej Allahut azza wa xhel, çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? I njoh tha nga shenjat e sexhdeve. Se vendin me të cilat ka bë sexhde, gjymtyrët me të cilat ka bë sexhde nuk i han zjarri. Subhanallah. Këta njerëz e kanë thënë fjalën la ilaha illallah. Edhe namazin e kan fal. Megjithatë në zjarr. Pejgamberi ka me ndërmjetësu për me i nxjerr. Dhe tash fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se Allah e bën haram atij kush e thot këtë fjalën la ilaha illa allah, duke kërku kënaqësinë e Allahut, haram është për të zjarri, çka është puna e kësaj tash? Ja me kuptu se fjala, kush e thot këtë fjalë dhe kërkon kënaqësinë e Allahut, Do të thotë e plotëson haket e kësaj fjale. Dhe këtu shihet domethën moskuptimi i fjalës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam te ata të cilët pretendojnë se fjala pejgamberi ka thonë këtë fjalë se kush e thot hyn apo i ndalohet zjarri atij. A është i ndalum ai për zjarr, a haram është zjarri për me hangër trupin e tij. Jo. Fjala është për atë i cili ka kërku kënaqësinë e Allahut. Ai i cili kërkon kënaqësinë e Allahut azza wa jall mundet me thon këtë fjalë edhe me nejt rahat, mos mu lodh për namaz, Ai nuk është tu e kërku kënaqësinë e Allahut azza wa xhel. S'ka mundësi robi i cili e thotë këtë fjalë, pastaj me këtë e kërkon kënaqësinë e Allahut azza wa xhel, mos t'i përgjigjet thirrjes së Allahut azza wa xhel. Prandaj në këtë mënyrë shpjegohen argumentet, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se fjala është se për atë rob i cili e ka thënë këtë fjalë dhe ja ka dhënë haket kësaj fjale, i është përgjigj duke kërku kënaqësinë e Allahut azza wa xhel, e ka shku me tauhid plot te Allahu azza wa xhel, Këtij personi për këtë person është haram, Allah ja ka bërë zjarrin këtij personi, nuk e djeg Allahu azza wa jall. Po nëse ka thon këtë fjalë, ka pas mungesa në kërkimin e kënaqësisë së Allahut azza wa jall, nuk ja ka plotësu haket kësaj fjale dhe e ka taku Allahun azza wa jall, madje edhe me namaz, nëse don Allahu mos me ia fal ato mëkate të cilat është dashtë mu ndal ai nga to, e fut në zjarr, duhet ndërmjetësimi i pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem me nxjerr nga zjarri. Është shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam emri i tij Sa'd ibn Malik ibn Sinan është nga Ensarët. Radiallahu an ka vdekë në Medinë në vitin 63 të Hijrit. E transmeton do të thotë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi se është i dërguar i Allahut po na tregon një kërkesë të Musës alejhi selam dhe këtë nuk ka pas mundësi me e dijt e tij përveçse me shpallje që Allahu azza wa jall i ka treguar. Tha Musa alejhi selam po i lutet Zotit dhe po i kërkon diçka. Dhe po kërkon një diçka që është edhe lutje edhe përmendje Allahut azza wa jall. Dhe këtu shihet Allahu azza po ja jep këtë fjalën, me thon fjalën la ilaha illa allah, se kjo fjalë është edhe lutje Edhe dua. Po i tregon. Dhe Musa alayhis salam në këtë hadith nuk është që nuk e din vlerën e kësaj fjale. Musa alayhis salam. Po problemi është se nuk e din sa është kaq e madhe. Nuk e din Musa alayhis salam se nuk ka fjalë më të madhe se kjo. Edhe pse e thonë robt tjerë, e Musa alayhis salam po don diçka të veçantë, mirëpo nuk po e din, po i mshefet atij se s'ka fjalë tjetër të veçantë e që mundet m'ia kalu kësaj fjale. Edhe pse është i dërguari i Zotit. Allah azza xal po ia mëson këtë Musa alayhis salam se s'ka fjalë tjetër të veçantë që mundet m'ia kalu kësaj fjale, edhe pse e thonë këtë robrit e Zotit këtë. Dhe se kjo fjalë sikur të nxirret në peshorën e Zotit dhe në anën tjetër thot Allah azza xal sikur t'i kish ardh 7 qiejt Allahu Azza wa Jall nuk ka nevojë për qiellin dhe ai është krijuesi i qiellit. Allahu po thotë, sikur qiet, shtat qiet dhe banuesit e qiellit përveç meje t'i kishim nxjerr në një anë dhe shtat tokat kanë pas khilaf dijetarët. Allahu alem më e sakta është se me numër janë pal tokave, edhe shtat tokat Domethënë, disa kanë thonë janë ka për qëllim planeta, disa kanë thonë ka për qëllim kontinente, po më e sakta Allah alem është, se nuk është të gjashtë dhe shtatë tokat, domethënë, sikur qielli, nuk ka për qëllim se janë me palë sikur qielli, po me numër sikur qielli, shtatë. Po s'do me thonë se me palë, largësi njona me tjetrën, ka sikur qielli që kanë largësi njona me tjetrën. Kështu e kanë shpjegu dijetarët. Domethënë, janë ngjajshme veç numër, Qielli dhe toka janë ngjashëm vetëm numër, do të thotë se që toka ka 7 palë, po largësia e madhësia nuk janë të ngjashme sikur qiejt. Me nxjerr në peshore, na jep me kuptu se peshorja e Zotit ka dy, dy enë në të cilat maten veprat, peshohen, nxirret në ta sikur të kish me nxjerr në peshore, kjo kish peshu më shumë. Nuk qëndron kjo hapësirë e madhe vetëm se për shkak që ekziston kjo fjalë. Është në tokë. E Allahu azza wa xhel e lejon me mbijetu, me jetu. Dhe kur të ndalet nuk mbet kjo fjalë, Allahu azza wa xhel e shkatërron këtë botë. Gjithashtu ka përmend një transmetim tjetër prej Enesit radhiyallahu anhu Pastaj më ke taku mu po nuk më ke shoqëru, do të kisha ardhë me të ngjashme falje. Do të thotë, kur njeri e njëson Allahun Azza wa Jall dhe teuhidi i tij, edhe mos me qenë i plotë, e ka një të sigurtë se Allahu Azza wa Jall nuk do ta lënë në xhehenem përgjithmonë, po nëse don e fal krejt për mëkatet e tjera, se teuhidi i tij, Qe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë se Allahu ka thënë, nëse më vjen pa më shoqëru mua, e ke bë ibadet Allahun dhe nuk e ke shoqëru, për hatër kësaj, Allah azza wa jall ka mundësi t'i fal, të vjen me falje, me mbulesë, maghfira është mbulesë, t'i mbulon gjithë ato mëkatet të cilat ti i ke bë, për dhuntinë e Allahut dhe mëshirën e Tij të madhe që e ka ndaj robëve të Vet. Gjithashtu flet për vlerën dhe shpërblimin e madh që ka teuhidi, njësimi i Allahut azza wa jall. Gjithashtu për mbulesën që e bën apo për shlyrjen e mëkateve që i bën teuhidi. Në këto citate, kur i merr dhe i shikon të parën edhe të fundit, jep me kuptu se çka për qëllim fjala la ilahe illallah, e kupton gabimet e atyre të cilët kanë thonë, se veç me fjalën la ilahe shkon xhenet, dhe gjithashtu, e kupton gabimin e atyre të cilët kanë thonë, prej havarixhve se njeri nëse i ban mëkatet e mëdha nuk hin xhenet. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë, sado që çkado që të kesh, të kesh çfarëdo që të kesh bë, çfarëdo që të kesh, të kesh pas prej veprave të tij, ka me shpëtu, jep me kuptu se Allah azza wa jall i fal me teuhidin që robi shkon te Allahu azza wa jall dhe se njeri mundet me qenë njësues i Allahut e njëson Allahun megjithatë të ketë mëkate dhe teuhidi ditën e kiametit t'ia falë atij gjithashtu flet për se mundet me ekzist, me kon pejgamber Dhe për njerin, ekziston apo s'ekziston njeri, ekziston. A kena bo përngjasim? A ka ndonjë ngjashmëri me Allahun azza wa jall, ekzistenca e njerit me ekzistencën e Allahut azza wa jall? Jo. Pra nda i thojna, ata të cilët i mohojnë vetitë e Allahut azza wa jall, nga frika se po i përngjasojnë me krijesat, i thojna duhet me mohu edhe ekzistencën e Allahut, Se keni përngjasu me krijesat, keni thonë njerëzit ekzistojnë, edhe keni thonë Allahu ekziston, e keni përngjasu me krijesat. Jo thonë ekzistenca e Zotit nuk është si ekzistenca e njerëzve. Atëherë thojna, edhe gjithashtu emrat dhe cilësitë e Allahut azza wa jall janë, po emrat dhe cilësitë e Allahut nuk janë të ngjashme sikur emrat dhe cilësitë e Allah e njerëzve. Për shkak se keni mohu të pamurit e Allahut, sytë e Zotit, nga frika se po përngjasoni me krijesat. rob i Zotit, i dërguar i Zotit, njeri i ndershëm dhe nana e tij është e ndershme dhe e ke pastru nanën e tij nga ajo që e kanë thanë jahuditë dhe gjithashtu e ke pastru Isën alejhi selam nga ajo që e kanë akuzu dhe e kanë ngrit të krishterët dhe e kanë bë Zot. Domethënë këto janë dobitë e kësaj që kemi thonë që kemi pas për sot në kapitullin që ka përmendur Muhammed ibn Abdul Wahabi, vlera e teuhidit dhe çfarë fal ai nga mëkatet.